มีคนมาเป็นแอร์ดีถึงจะเหงาเหงาแต่ไม่ผ่านอ่านไม่เหงาและชีวิตที่ฉันอยู่แอร์ดีถึงจะเหงาเหงาแต่ไม่ผ่านอ่านไม่เหงาเพราะทุกคนผ่านและชีวิต

Ganz oben.